Zintia Lamot, behar bada lehenik egia da gerota gehiago galde egiten dela, eh? egitea ekonomiak energiaren eh, aldetik, ospitalea lehentasuneko toki publiko bat eh, denez, zer erra nahi du horrek, nola egin daitezke eh, ekonomia horiek? Ba, lehen da bizi egia da, bon, osasun uh, arloa lehentasun bat dela, Uh, he, demokrazietan eh, lehenik lehentasun bat delako, eh, mm -hmm. bat delako, Eta gero, berezitasun bat badelako ospitaleetan, ere, zeren eh, etengabeko erabilera bat badute. Erra nahi baitu, zazpi egun astean ibiltzen direla, ogoita lagordu eh, egunean. Mm -hmm. uh, beraz, badute eh, energia behar jauni bat, eta eten behar bat. Beraz hor bada lehentasun bat bi arrazoen horrengatik. Eta gero, badidan, nahi baduzu, europeak maizan hor, bada Green Deal, atera den estrategia hori, eh, finkatzen duena, 2000 eta berrogeita hamar uh, eh, garen urteko, eh, eraikuntza, hundie, eraikuntza Europan neutralitate karbonoa ukan dezaten. Beraz hor, bada, helburu uh, hori, behar dena, uh, behar dena lortu. Beraz, Frantzia mailan, uh, grindi lortarik abiatuz, egina izan da le dekreterziar deitzen dena, eta dekreterziar horrek berriz hartzen du nahi baduzu elburu hori, 2000 eta berrogoita amargaren uh, eh, elburu hori, Frantzia mailan. Mm -hmm. Berazok, ospitaleek orain badute uh, urgentzia hori, hoien energia uh, aurrezteko. Eta badakizun bezala, badagainera krisia handi bat hor gaur egun eh, munduan eh, energiaren inguruan, eta beraz, diadanik gaur egun ospitaleen eh, energia fakturak ari dira igotzen isigarriki. Mm Beraz hor, bada, nahi baduzu, bada, alde batetik Europak finkatzen duen kuadroa, gero Frantziak bere, bere mailan egiten duena, berritzera biltzen duena, eta gero bada eh, krisia hori mundu, mundu mailan uh, eh, zinez sekulako presioa emaiten duena ospitaleetan. Eta beraz, lan bat uh, eramaiten da aldi berean, ikusteko nola egiten aldiren uh, ekonomia horiek, energiarloan ere, adibidez ospitale batean zer egin daiteke nola aldatu daiteke, zein dira eguneroko urratxoriek? Bo, ba, beraz, guk beriziki eraman dugun eh, europear uh, proiektuan, uh, begiratu ditugu beriziki bost sistema. Mm -hmm. Beraz, barneko aire kalitatearen neurtzeko eta kudeatzeko sistemak, ur sistemak, elektrizitate sistemak, energia berriztagarri sistemak, eta kanpoko azal termikoak. Beraz, eh, guk, eh, guk lana egin dugu bost eh, arloietan, eh, badida, badida mila gauza egiteko. Eh. Baina guk horiek joratu ditugu, edabiliz anjumon numerik, biski numerikoak edabiliz. Eta egiten duguna da, proposatzen dugun sisteman, ospitalearen biski numerikoa sortzen dugu. Konparatzen dugu gero ospitaleak dituen egiazko energia erabilerak, Beraz, begiratzen dugu zer diren bolumenak, mhm. Eta gero, Bizki numerikoari esker, komparatzen dugu, ospitaleak duen energia erabilera, behar lukeen, normalki teorikoki, ukan behar lukeenarekin. Eta hor, ikusten barin baditugu barilela desberdintasun haundiak, orduan sistemak proposamen batzu egiten ditu, hobekuntza batzu ekartzeko. Hmm, bikaina da hori. <laughs> eta egin dituzuen ikerketetan ikusten da behar efe, gauza initz badirela hobetzeko edo oroar hala ere eh, errespetatzen dira neurri horiek. Bon, gauza hor badira eh, ne, baduzu elementu batzu hartu behar dira kondutan, lehen da bizi dependitzen du, proiektuan hiru uh, eraikuntza desberdin baginituen, baginituen mm. nituen hiru hospital, bat Espainian, bat Portugalan eta bat hemen baionan. Baionakoa nahiko behia da, zen belaja, dekin hori izan gira eh, lanean. Aldiz, Portugalen eta Espainian, da zaharagoak diren eraikuntza batu dira. Eta biztan dena, horren arabera, eh, bastimendua edo eraikuntzak, baditu diadanik, erabilera haundiago edo gutxiagoan. Bistan dena, mhm. zahagoak diren eh, eraikuntzek, energia gehiago erabiltzen dute eta sahutzen dute. Ados, eta beraz ikerketa hori egiten duzue, lan hori ere ematen duzue, eta gero aholkuak emaiten dituzue? Bai, hori sistemak du automatikoki nahi baduzu eh, ditu eh, aholkuak proposatzen ospitaleak duen energia erabileraren arabera. Mhm. Eta gehitu diogu gainera bederen, eh, bederen eh, gure, gure mailan hemen Frantzia mailan, Euskal Herri Iparalde mailan, gehitu diogu in baz de donen. Datu base bat, bai? Bai, da, datu base bat lanak egiten alko lituzketen ofiziale batzuekin. Ah, nahi baitu, hor, lan bat egina izan dela, be, ofiziale, uh, ofiziale batzu atxemaiteko, diadanik debisa edo presio uh, ideia batzuen ukaiteko, base hortan. Beraz, ah, okaz, hainiz laguntzen du, zeren erraiten dautzu uh, eh, nun obetzen altziren, eta, uh, ben, nahi baduzu norekin lan egiten alko zenukeen, beraz, uh, bon, lana, la, lana haintzinatzen dautzu. Bai. Naiko, uh, eh, naiko interesgarri da alde hortarik. Eta ospitale zentroak, kasu hontan, belarrak, baikorki hartzen ditu uh, zuen, uh, ikerketa horiek gero presda da urratxoriek emaiteko, Bai, uste dut eh, nahiko eh, bai ordi dela, bon, gero ongi ulertu behar da egin dugun lana ez dela, uh, lanak ez duela emaitza gisa erosten alden produktu bat emaiten. Mm -hmm. betuko egiten dugu, beraz prototipoak egiten ditugu, eta hor egin dugun egina izan den lana uh, interesgarria da, nahiko augeratua da, baina ez da oraindik erosi daitekeen produktu bat. Beraz, uh, belarrak lagundu gaitu ere, erraiteko eh, zein diren uh, genituzkeen uh, obekuntzak egin dugun uh, lanarekiko eta. Mm. Beraz ez da, nahi duzu, bada, konten dira zeren arlo batzuetan bereziki urari, oien ur erabilpenari buruz oartu dira bi erena sautzen zutela, <laughs> energiaren bi erena, Beraz hori, bon, biziki interesgarri da, hmm. haien mm. zat, beste arlo batzuentzat, e, energia berriztagarrien zat, uh, e, ekarpena ez da hain, e, hain interesgarria izanen iduriz, zeren edakutsi diegu errana izan uh, zitzaien loron non, uh, edo... Uh, bai, etekina edo et, bai etekina uh, panel fotoboltaikoak erabiliz, etzela hainbestekoa izanen, beraz hor, nahi bat duzu etzen biziki hona, baina bestalde batetik, obeda hori jakitea dirua erabiliaitzin, Bon. Mhm. Eta uh, orain beraz prototipo horiek eh, edo hori egina da, eh, ondoko etapa zein izan daiteke gero nola pasatzen daulako kasu batean? Ba, ba dira bo, lehen da bizi ongi ulertu behar da uh, amak bat lagun ginela uh, eh, hortan lan egiten, eh, ez diatzen bat ere bakarrik. Mm -hmm. uh, eh, Ipar aldean hor uh, komertzio gambararekin lanean izan gira, no batekekin ere, mhm. no batekek lan hain egin du uh, sistemaren aldetik. Eta gero baginituen ere uh, Espainiar eta Portugal kideak ongi ulertu behar da ere publiko diruarekin egina izan den zerbait dela, beraz ez da zer nahi egiten ahal gero horrekin. Eh, beraz, bo, uh, diren, uh, eh, eh, atede, badira ba, posibilitate hainitz. Edo beste proiektu bat, uh, erizatzen gira, atera arazten edo eskuratzen be sistema hori nahi baduzu uh, Edo, uh, ba, erabakitzen dugu, ikusten dugu gure konsorzioaren baitan ba, direnez kide batzu preslitzakeenak hori uh, eta urgunago eramaiteko. maiteko. Edo, azken posibilitate bat, litzateke, pribatu batekin ikustea, uh, eh, interesatu adenez, produktu mhm. baten garatzeko, edo start-up bat, edo hori. Mhm. Baina, eh, baina, eh, erabaki hori, eldu den astean hartua izanen da, badugu konsorzioaren bilkura orokor bat, hor, azkena izanen dena, uh, badajo eta hor hori uh, johatua izanen da, eta, eta erabakia izanen da. Horaiko ez dut zute gaitena altzer egin aizan edo. Mhm. Ados, bombe, Zintia, bo, jadanik eh, argiago ditut gauzak, <laughs> hobeki ulertzen dut. Be, mire esker, Zintia, eta, eta kuraia ona. Bai, mire esker.